Allah wa ba'ad masararo assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa tare da ku a wannan rana ta asabar 25 ga watan rajab na shekara ta 1435 bayan jira Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga gagar maka zuwa Madina wanda ya zurje da 24 ga watan Mayu na shekara ta da 2014 a yau ma dai ga mu cikin wani sabon shirin na fatoyin rahama shirin da kan amsa tambayoyin da ko masu raro ko kan aiko dukkan lambobin wayan nan dai da aka saba wato sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku wato sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sufuri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wato sufuri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar wato sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar haka zalika za ku yi aikowa ta adireshinmu na imel a fasoyin rahama at yahoo.com ko kuma ta shafin mu na fasiyo rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook yan mara ciki da ala gamu tare da shehin malami a Dr. sheikh muhammad san sani umari lemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da ke nan kano domin amsa tambayoyin naku kuma suna na Anas Idris wanda zan kasance tare da ku sai ku biyo mu akramakallah bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in amma ba'du in uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a wancan satin mun fara hadisin abu zarar al-ghifari hadisin da malamai suke cewa shine ashrafu hadisi ahli sham wato shine hadisin da yafi kowanne matsayi da falala a cikin hadisan mutanen sham hadisin abu zar hadisi ne kudusi wato hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rawaito shi daga ubangijinsa inda Allah ta'ala yake cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalamu ya ku bayina na haramta zalunci bisa ga kaina kuma na sanya shi abin haramtawa ne tsakaninku don haka ku zalunci juna wannan gaba ita muka fara bayani a kanta take nuna ubangiji ta'ala ya haramta wa kansa zalunci saboda zalunci ba sifa ce ta kamala ba ubangiji kuma yana sifantuwa ne da sifar kamala dukkan wata sifa wacce take sifa ce ta nakasa sifa ce ta tawaya ubangiji ta'ala ya tsarkaka gabarinta dukkan wata sifa ta kamala kuma ubangiji ta'ala ya sifantu da ita saboda haka ya kore wa kansa zalunci kuma ya hana bayansa su zalunci junansu Allah ta'ala ya ce wa ma ana bi zallamin lil abid wa ma Allahu yuridu zulman lil ibad wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin a gurare da yawa ubangiji ta'ala yake cewa shi ba mai zaluntar bayansa bane kuma Allah ta'ala baya nufin zalunci ga bayansa ubangiji ta'ala baya zaluntar wato halittunsa wa ma rabbuka bi zallamin lil abid inna Allaha la yuzlimu an-nasa shay'an Allah baya zaluntar mutane kowane irin abu inna Allaha la yuzlimu mithqala dharra ubangiji ta'ala baya zalunci ko da kwatankwacin kwaye zarra ce min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma Allah ce duk wanda yayi aiki na kwarai alhalin yana mumini to wannan ba zai ji tsoron zalunci ba ko ba zai tsoron sa wato ayyukansa na kirki ba saboda ka ubangiji ta'ala baya zaluntar bayansa ta hanyar yayi ma wani ukuba da laifin wani wato duk wanda yayi aiki na kwarai ya ga sakamakonsa wanda kuma ya aiki ba daidai ba to ba za a kama wani da laifin wani ba kowa za a sakan kama sa ne gwargwadon laifinsa da haka ubangiji ta'ala baya zalunci bai kuma yadda bayansa su zama azzalimai ba shi yasa ce fala ta zalimu da haka kakku zalunci junanku haka zalunci haramun ne daga kowa ya fito kuma ga kowa kowa za a yi wa wato kowa ne ne kowa ne ne zai yi zalunci to haramun ne wannan zaluncin kuma kowane ne za a zalunta haramun ne a zalunce shi sauraka babu inda aka halatta a zalunci wani saboda shi ko saboda a ce shi shi kaza ne don haka ya halatta shi a zalunce shi a'a mafi girman zalunci da bayi suke yi shine hada hada Allah ta'ala da wani wannan shine mafi girman zalunci domin in aka ce zalunci ana nufin ka sanya abu ba muhallinsa ba kamar mutum ya sanya uquba ba muhallinta ba ya yi ba wanda bai cancanci horo ba ya hora shi ya yi ba wani wanda bai cancanci uquba ba ukuba to haka nan duk sanda za ka ɗauki haƙƙin wani ka ba wani to kayi zalunci babban zalunci da mutum zai yi shi ne dauki haƙƙin Allah ya ba mu wani Allah ya ɗauki wani aiki na ibada wanda Allah ta'ala ake fuskanta da wannan aiki kuma ya fuskanci wani daga cikin bayan Allah babu shakka wanda ya zo da mafi girman zalunci wanda Allah ta'ala yake cewa inna shirka la zulmun azim lalle wato shirka babban zalunci ne kuma zalunci ne mutum yake yi ga kansa ba wai Allah ka zalunta ba Allah ta'ala ya fi karfin wani ya zalunce shi sai dai bawa ya zalunci kansa kamar yadda Allah yake cewa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun to ba zalunce su ba sai dai sun kasance kansu suke zalunta saboda haka duk wanda zai hada Allah da wani wajen bauta ko ya dauki haƙƙin Allah ya ba mu wani ko ya dauki wata sifar Allah ya sifanta wani ko wani abin da Allah ta'ala kawai ake fuskanta da shi ya fuskanci wani Allah da shi to wannan yayi zalunci shi yasa Allah ta'ala ya sifanta kafirai da cewa azzalimai ne yace wal kafiruna hum zalimun lalle kafirai sune azzalimai haka nan dukkan wani wanda zai aikata wani aikin sabo to shi wannan zalunci ne kuma bawa kansa ya zalunta dukkan ayyuka na saban Allah sawa'un kaba'ira ne ko sadair ne manya ne ko karana to dukkan su zalunci ne domin aikata wani abu ne wanda bai dace ba akwai sanda bawa kuma zai zalunci waninsa wato wancan in bawa yayi to ya zalunci kansa ne ba wani ya zalunta ba akwai kuma sanda bawa zai zalunci wani wanda shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hudubarsa ta ban kwana yake cewa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum har alaikum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha wato lalle ku da ku da ku haramun ne gare ku a fi yawmikum ka hurmati yawmikum hadha kamar yadda wannan ranar taku take da wato alfarma hakanan wannan wata naku yake da alfarma kuma a wannan gari naku mai alfarma to hakanan jininku da dukiyoyinku da mutuncin ku suke da alfarma a gurin Allah don haka duk mutumin da zai zubar da jinin wani ba bisa gaskiya ba ko ya taɓa dukiyar wani ba bisa gaskiya ba ko ya ci mutuncin wani to wanda ya zo da zalunci kuma zalunci ne babba annabi sallallahu alaihi wa sallama ayyamut tashrik hajjinsa ta ban kwana a cikin kwanaki 11 12 13 inda ya tsaya a cikin amina yayi hudu ba to anan ma ya ce isma'u minni ta'ishu alla tazlimu ala la tazlimu ala la tazlimu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku saurare su saurare abinda zan gaya muku za ku samu rayuwa rayuwa mai kyau ala la tazlimu ala la tazlimu ku saurara kada ku yi zalunci ku saurara kada ku yi zalunci ku saurara kada ku yi zalunci ya faɗi haka har sau uku sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu la yahillu malum ri'in muslimin illa an tibi nafsin minhu bai halatta a taba dukiyar wani musulmi ba sai bisa yardarsa bisa amincewarsa hakanan nan hadisi ya tabbata cikin sahihai hadisin abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu wanda ya ji daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ma'aiki sallallahu alaihi yana cewa az-zulmu zulumatun yawm qiyama zalunci duffai ne ranar kiyama zalunci ne za su zo ranar gobe kiyama mutum zai samu kansa a cikin duffai haka nan hadisi ya tabbata a cikin sahihain daga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Allah la yumli lil-zalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد النبي صلى الله عليه وسلم يتي الله تعالى يكن يكن يوى الظالم شفتا وطيبة تعالى yana zalunci amma ubangiji ta'ala ya rabu da shi ya kyare shi bai masa kamu na gaggawa ba amma duk lokacin da ya so kama shi in ya kama shi ba zai kubuce ba idza akhadahu lam yaflitu hatta idza akhadahu lam yaflitu in ya kama shi to ba ta yadda za a yi kubuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadar Allah cikin suratul tauba cikin suratul hud wa kadhalika akhdhu rabbika aka akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid haka kamun ubangijinka yake wato in ya kama wata alƙarya tana azzalima Kamu ana ana nufin uquba haka uqubar ubangiji take lokacin da ya kama wata alƙarya da uqubarsa tana azzaluma Allah ce inna akhdahu alimun shadid lalle kamun ubangiji kamu ne mai tsanani annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yazo cikin sahih bukhari daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kanat indahu mazlamatu li akhihi falyatahallal minha fa innahu laysa samma dinarun wala dirham wanda duk ya san ya cuci dan uwansa to tun anan duniya yayi kokarin ya warware kafin a zo lahira ranar da babu dinari babu dirhami a lokacin za a hasanatuhu kyawawan ayyukansa a kwasa a bama wanda ya zalunta annabi ya ce fa illam yakul lahu hasanatun ukhiza min sayyi'ati akhihi faturihat alayhi in ya kasance ba shi da hasanat da zai biya wannan zaluncin da yayi to daga lokacin sai a kwaso a sayyi'ati akhi a kwaso laifuffukan da dan uwansa yayi wanda ya zalunta sai shi kuma a watsa masa to shi kaga abin yana da hadari kwarai daga kuma ubangiji ta'ala koda mutum yana zalunci anan yaga Allah ta'ala ya kyale shi ya rabu da shi bai yi masa wani abu ba to kai da cewa magana ta tafi kenan wani ta ala duk sanda ya so kama shi to in ya tashi kama shi kuma kama ba zai kyau ba in ku har bai kama shi a nan duniya ba ya ga kamar yana zalunci ubangiji ta ala bai masa komai ba to ya tuna akwai ranar da ubangiji ta ala zai zai yi shari'a ga dukkan halittunsa duk wani wanda ya zalunci wani sai ubangiji ta ala ya karɓi masa haƙƙinsa a lokacin kuma lokaci ne da kowa yake bukatar ya ga hasana kyawawan ayyukansa ko yaya suke domin ya san wannan shine musabbabin tsiransa to kuma a wannan lokaci a zo a ce ana bin sa basussuka ana bin sa wato ana akwai haƙoƙin mutane da yawa a kansa za a kwasa daga cikin hasana ɗinsa a basu to abu shakka yana cikin tashin hankali yana cikin asara to wanda zai zo a ranar gobe kiyama da ya ci cuci jama'a ya cuci mutum ɗaya ya cuci al'umma ya cuci na kusa ya cuci na nesa to babu shakka wannan shine al-muflis kamar da annabi ya faɗa shine matsiyaci wanda zai yake cikin tsiya ta lahira matsiyacin lahira kuma yafi kowa shiga halaka Allah ta'ala ta kiyashe mu to amin sama amin malamin ne mutum farko wannan makon ta fito daga Hussein Ishaq wanda ke tambayar matar da idan ta yi ba ta sake yin al'ada har sai ta yayi dan to za ta iddace idan aka sake ta bayan ta haihu. to kawai da muka ce dama Ubangi ta Allah ya kasa idda ta mace idda ko dai ta zama ciki ce ko ta zama wacce take jini ce ko ta zama wacce ba ta jini wacce ba ta jini saboda tsufa ko ko saboda kankanta to idan wacce take mai jini ce wannan jini uku za ta yi wato wacce jininta bai tsayin ke ba na tala ce na bai tarabbasna yin da salasa kuro waɗanda aka saki za su zauna su jira har su yi jini uku ko su yi tsarki uku kaga inda mace mai jini ce ba ta daina jini ba ba ta yi tsofan da ta daina ba ko kankanta da ba za ta yi ba to wannan salasu ta ƙoro za ta yi yadda Allah ya faɗa idan mai ciki cewa ulatul ahmali hunna an hamla hunna masu ciki su kuma idda su shine su haifi abin da yake cikin su sauraka in tana da ciki kuma ta haihu shi kenan wanda kuma ba sa da ciki abin nan ba sa iya jini saboda kankanta ko saboda tsufa to wannan su ne Allah ta'ala ya ce za su yi wata uku sauraka kaga in ba ta cikin mata masu ciki ba kuma ta cikin mata waɗanda suke tsofa ya sa ba sa yin jini ko wata larura ta rashin lafiya ta sa sun daina jini ko kuma kankanta ta sa wasu fara jini ba ba ta cikin waɗannan ba cikin waɗannan to tana cikin masu jini kenan sauraka in har haihuwa ce ta su wannan tsayawar jinin na ɗan lokaci da zai dawo ka sai ta ya dawo ta yi idda ba za ta ce za ta yi idda da watanni ba sai sakon hamza saunaka waji wani ke tambayar wani aiki ne idan bawa ya yi allah zai so shi to duk abin da za ka yi wanda allah ta'ala ya ce yana ya yarda abin ya shar'anta maka in kai Allah zai so ka wato ba wani abu kwaya ɗaya ne in ka zamo mumini mai gaskiya Allah zai so ka ka zama mumini mai tuba in kai laifi Allah zai so ka inna la yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin ka zama mai tsoron Allah Allah zai so ka inna Allah yubil muttaqin Allah yana son masu tsoron Allah in ka zama mai ihsani mai kyautatawa Allah zai so ka wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa in ka zama mai adalci a cikin lamuranka sawa'un shugabancinka cikin gidanka ko shugabanci da Allah ta'ala zai baka a shi ma Allah zai soka inna Allah yuhibbul muqsitin wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin ku yi adalci Allah yana son masu adalci in ka zamo mai biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sunnoninsa na ma Allah zai soka Allah ta'ala yana cewa in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum in kuna san Allah to ku bi ni kace in kuna san Allah ku bi ni Allah ta'ala zai so ku saboda duk wani abin da ka san Allah ta'ala ya ce a yi shi ibada ce idan ka yi shi to Allah ta'ala zai so ka saboda wannan baka ba wai abu kwaya ɗaya bane wanda shine kawai in kai Allah zai so ka sauran kuma a'a dukkan wani abin da Allah ya ce shi yasa aka ce ibada shine abin da Allah ta'ala yake so kuma ya yarda da shi magana ce ko aiki ce ta zahiri ko ta batini saboda duk wani abin da zaka yi mai kyau to Allah ta'ala yana son wannan kuma zai so ka kai mai wannan aikin sai da kun da ke cewa mutumin da ake bin sa bashi ya hana idan aka dauki wani abu na sa aka siyar aka dauki kudin bashin da ake bin sa aka bashi canjin balafi daga Musa idan Kedi dama haka alkali yake duk sanda aka ce ga wani ana bin shi bashi ya ibiya to dama ko da ka kudin ko kuma yana da kadara a dau kadarar a sayar da ita sannan a biya waɗanda suke bin sa bashi in akwai canji a bashi cancin dama abin da yasa ba a son wato mutane su yi shari'ar da kansu zai iya zama rikici zai iya zama rikici in ka ɗauki kayansa ka je ka sayar zai iya cewa shi kuma kayansa ya fi haka amma in kotu ce ta sayar alkali ne ya sayar kuma ba da zai da alkali amma kai yanzu in ka je ka ɗau kayansa da kanka ka je ka je ka sayar ya iya zuwa ce shi kayansa kuɗinsa sun fi haka ka an cuce shi ka ka wata rigima ƙarshe shi juya zamujiya a dawo a cikin za ka yi masa ciko to shi yasa alkali yake yin wannan hukuncin ya ɗau kayan mutum ya je ya sayar yau inda a ce kuɗinsa ne biyo ta hannunka kana bin sa bashi kayi kayi kayi kayi an yi maganar an yi maganar ya biya sai wasu kudadensa suka zo ta hannunka to wasu malaman suna cewa ba laifi ka zare iya abin da kake bi shi sauran canjin sa ka bashi ita ce suke kira mas'alatul zafar wato wanda yake da haƙƙi yayi nasara a haƙƙin wanda yake haƙƙinsa a hannunsa ya biyo ta hannunsa a wannan lokacin wasu malamai sun halatta cewa zai iya cire abin da yake nashi sai ya ba wancan sentence amma kaya ne ka dauka je ka sayar to zai iya zai iya zama rigima domin zai iya cewa shi kayansa ya farashin da ka sayar ya fi haka amma idan alkali ne wannan ko wani wanda aka yadda cewa zai iya shu zai iya sulhunta masu matsala wato wani babba wanda in yayi hukunci ba yadda za a yi za a karɓi hukuncin nashi to shi ne kawai zai iya wannan ta sai sakon sadiq ya gama wanda ke tambayar cewa shin za a iya amfani da kemamar janaba a yi eh sai janaba ita ce taimama ita na dauke tana halatta a yi ibada wato ko da akwai kari babba tare da mutum za za ta dauke kari karami to za kari babba to kaga karami kuma za mu aula saboda Allah ta'ala ai da yi magana alwala sai ce wa in kuntum junuban fatsaharu idan kuna da janaba sai ku yi tsarki ku yi wanka kenan sai ce in kuntum marza aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al ghaid aw lamastum nisa aw lamastum an-nisa sai kun kusanci matan ku falam tajidu ma an kun ku samu abin da za ku yi wanka ba sai Allah ce fatayamma musa idan tayyiban sai ku nufi wato doran kasa mai tsarki sai ku yi taimama sauraka mutumin da ya janaba bai samu ruwa ba ko kuma yana da ruwan amma ba zai iya amfani da shi ba saboda wata cuta da take jikinsa wacce za ta karu idan ya yi amfani da wannan ruwan ko za su samu jinkirin waraka to sai ya taimama sai sakon abdulhamid dahiru muhammad wani ke tambayar karin bayani game da wannan ayar wadda take cewa wa marasar namin rasulun wala nabiyin illa idan tamanna alkashabanu fi umliyati zuwa ƙarshe Allah ta'ala da cewa arsalna min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi fa yansakhu ma yulqi shaytan thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد wato Allah ta'ala yana ba da labarin yadda shaidanu suke kokari a wasu lokuta su ga sun rikita wahayin da Allah ta'ala yake wa manzanni ko yake wa annabawa kaga sun kawo rudani a ciki shi ne ciko wa ma'arsalna min qablika min rasulin babu wani manzo da za mu aiko gabaninka ma'arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin ba wani manzo gabaninka da muka aiko ko wani annabi illa iza tamanna sai idan yayi kana karatu tamanna ne kara idan yana karatu yana karanta wahayin da Allah ta'ala ya masa alka shaytanu fi umniyatihi sai dan ya jeho da wani shubhasa da wani rudanin sa lokacin da yake karatu fi anan bi ma'ana inda wato lokacin da yake karatu wala bista fina ay labista indana fi tana zuwa da ma'anar inda a larabci saboda ba wai a cikin karatun annabin ne murya shi din take fitowa ba ko shi annabin ya kara a'a lokacin da yake karatun ne shi kuma shaidan zai jeho wasu wasansa zai jeho shubuharsa a cikin zukatan wasu daga cikin waɗanda suke sauraron wannan karatu sai alka shaidan fi umniyati fa yansakhu Allahu ma yulqi shaitan thumma yafkihu Allahu ayati Allah ta'ala ya goge abinda shaidan ya ya jeho cikin karatun ko lokacin da ake karatun thumma yahkimu Allahu ayati sannan Allah ta'ala ya yi itqanin ya kyautata ayoyinsa Allahu alimun hakim Allah mai ilimi ne masani ne sannan mai hikima ne cikin abin da yake daga cikin hikimar da ta sa ubangiji ta ala yake ba wa shaidan dama har yi haka da ya ja'ala ma yulka shaytanu fitnatan lil ladina fi qulubihim marad dan Allah ta'ala ya sanya abinda shaidan ya je hudin nan ya zama fitina ga waɗanda akwai cuta a cikin zukatansu a cikin sune munafukai waɗanda damar suna shakka wallazina fi wal qasiyati qulubuhum da kuma wanda zuciyarsu ta kekashe ta mutu sune kafire wato waɗannan ƙungiyoyi ko bangarori na mutane guda biyu su suke samun wato matsala da abin da ɗan yake jehowa na waswasi yake jehowa na rikici sune munafikai da kuma alqasiyatu qulubuhum sune wanda zuciyarsu zukatan su suka mutu gaba daya wancan waɗanda zukatan suke da ciwo sune munafikai sun yadda ba su yadda ba waɗannan kuma gaba ɗaya ba su yadda ba sune wanda tukuru ba. sai Allah ta'ala ya ce inna zalimin lafi shiqaqin ba'id wal ya'lamu allazina utul ilma annahu rabbi ka fayi fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum sai kuma kashi na uku sune mu'minai su kuma za su san cewa abin da kan karanta ɗinnan nan babu wata shubha a ciki daga ubangiji yake su yi imani da shi zukatansu su ƙara nutsuwa haka sai Allah ta'ala ya kasa zukata uku a cikin wannan aya dangane da abin da ake karanta musu na wa'azi ko na ƙur'ani akwai wanda zukatansu suke da cuta da kuma da zukatansu sun mutu ko kuma wanda zukata akwai allazina fi qulubihim marad akwai alqasiyatu qulubuhum akwai kuma fatukbita bihi qulubuhum alqulubul mukhbita wato zukata waɗanda suke masu mai da al'amarin su masu da'a ga Allah ne zukatan mu'mini to wannan shine tafsiri da malamai masana tafsiri irin su Ibn Jarir al-Tabari da sauran suka yi suka yi na tafsirin aya akwai kissar da ake faɗa a wannan bugire wacce bata inganta ba su ce qissatul garanik qissatul garanik cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta suratun najim ya ya ya cikin karatunsa ya yake cewa fara'aytul fara'aytul lata wal uzza wa manat as-salisatul ukhra sai kawai ya ƙara sai shi dan ya jeho cikin maganarsa sai ce tilkal garanikul ula wa inna shafa'atahunna la turtaja cewa waɗannan gumakan naku masu ɗaukaka kuma lalle ana fatan a samu cetonsu aka cewa annabi ya faɗa wannan a cikin karatunsa wanda har wai daga ƙarshe shi ne dalilin da ya sa kafirai da rigama suka sujjada ƙarshen suwar to wannan kissa bata inganta ba babu wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba faɗa a cikin alkur'ani wanda ya shafi yaban gumaka kuma shedan baya iya samun dama har da zai jefa wani abu akan harshen annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ya jefa a cikin zukatan masu sauraro wanda shine abin da ya faru shi yasa ubangiji Allah a cikin ayar ya ta magana zukata amma ba wai ya jefa akan harshen annabi ba abin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya karanta amma shedan ya jefa a cikin su to wannan zai yi shubha ta shi fada cikin zuciyar wani kafiri ko wani wanda yake da raunin zuciya amma karatu annabi sallallahu alaihi wasallam babu wannan saura kuma malamai suka magana akan cewa wannan kissar kissa ce wacce bata inganta ba na ta kawo ta wata za kawo ta a cikin sira amma kissa ce wacce take suna ce mata kissatul garanik ta sai tambayar albara abubakar brigade da ke cewa malam kalmar radiyallahu anhu ta tsaye ta ne akan sahabbai ko kuma na iya fadawa wasu manyan bayan allah to na farko radiyallahu anhu siga ce ta khabar ne amma bi ma'anar du'a kace radiyallahu anhu in aka kalli sigar da yuzubinta da gininta kamar labari ne ake bayarwa na wani abin da ya riga ya faru kace radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi amma sigar amma bin da ake nufi da ita da wannan sigar shi ne addu'a insha wato Allah ya yarda da shi addu'a ce Allah ya yarda da shi shine kamar yadda ake cewa sallallahu alaihi wasallam ba yana nufin an gama salatin ba shike dan labari yake bayarwa a addu'a ce Allah ya yi masa salati shine ma'anar sallallahu kuma kace rahimahullah rahima fi'ili ne madi kamar an riga an yi to amma siga ce ta khabar bi ma'ana al-insha anan bi ma'ana addu'a saboda ka addu'a ce rahimahullah Allah ya ji kansa ba za ka ce Allah ya ji kansa ba Allah ya ji kansa saka in ka ce radiyallahu anhu kamar ka ce Allah ya yarda da shi wato addu'a kake masa ya samu ya samu yarda Allah sai dai a abinda yake gudana ko ya gudana a aikin magabata malaman mu magabata mun ga sukan bambance tsakanin addu'ar da suke wa sahabi da wanda suke wanda ba sahabi ba sauraka annabi sallallahu salama su yi masa salati sai sallallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa annabi sallallahu alaihi ya yayi ma wani wanda ba annabi ba salati Allahumma salli ala ali aufana lokacin da yazo ya kawo sa zakarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a sai Allahumma salli ala ali aufa Allah kai salati ga mutanen gidan aufa to kaga anan ya lura kamar za a iya salati ma ga wani wanda ba annabi ba to amma dai abin da ya gudana shine annabi in sunan sa yazo sai a ce sallallahu alaihi wasallam ai masa salati wanda yake sahabi shi kuma sai ai masa taraddi sai a ce radiyallahu anhu saboda ayoyin da suka zo wanda suke nuna Allah ta'ala ya yarda da su sai a kare masa wannan addu'a din لقد رضي الله عن shajara إذ يبايعونك تحت الشجرة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه da sauran irin ayoyi wanda suke nuna yarda Allah gare su to su kuma sai aka keɓance su da taraddi a ce da shi sahabi ne a ce radiyallahu anhu waɗanda kuma suka zo bayan sahabbai sai ake musu addu'a da rahama ce rahimahullah rahimahullah dole wanda ba sahabi ba rahimahullah to wannan takan sa a bambanci tsakanin sahabi da wanda ba sahabi ba in ka ga sunan mutum an ce radiyallahu anhu to za ka fahimci cewa sahabi ne in ka ga an ce rahimahullah za ka fahimci ba sahabi ba ne wannan yadda galibi a magabata kusan a su haka haka suke to shi yasa sai abin ya gudana akan akan haka amma da wani lokaci da wani lokaci wani zai kawo wani wanda ba sahabi bai ce radiyallahu anhu ba wai laifi ba sai dai kawai ana tafiya ne bisa ga abin da yake shi yafi shahara a cikin ayyuka na malamai na'am ne ke cewa mala idan liman yayi karatun fatiha ya fara karatun sura sai kuma alwalarsa ta kare ce idan ya janyo wani sabuwar sura zai fara kuka dora zai a tsura da limamin ya tsaya ba sharaɗi ba ne sai ya dora akan inda ya tsaya ba lalle kuma ya zama ya haddace inda yake inda limamin yake ba to za a ce shi ba ba za ta yi ba ah, in ya gama fatiha sai shi ya ci gaba da sura in kuma yana cikin wata sura ne sai ya dauki wata wacce yake ganin zai iya karanta ba ba sharadi bane sai ya dora akan wance in ya haddace inda shi ne mamu yake karantawa sai ya dora ba wani abu in kuma bai haddace ba sai ya iya dauko inda ya iya ya karanta shi ne hukuncin ajiye kare ya takaita a gida ne ko kuwa ya hada har da wajen sana'a daga Umar Faruk ka kai karan gadi in a wajen sana'a gadi zai masa ba kwalliya ba ya halatta in har gadi zai masa kamar yadda a gida din yake masa gadi a ce gurin sana'ar tashi ma yana bukatar karan gadi din dan ya aje shi ba laifi ba amma in kawai aje shi zan zan kwalliya to wannan bai halatta ba sai take cewa malam mijinta ne ya sake ta saki uku amma kuma yana ta kokarin sai ta koma wai yana da hujja shin gaskiya ne hakan kamar yaya to yana da hujja kan batun komawar ta. to ta yaya inda ya sake ta saki uku ai ba maganar ba maganar da kuma ta kuma fa in ba ta hillu lahu min ba'du hatta tanki zawjan ghayra in ya sake sakinta bayan yayi na ɗaya yayi na biyu in ya sake sakinta ba ba za ta halatta gare shi ba sai ta yi wani auren ta tare wancan ya sake ta sannan kuma ya halatta shi wannan ya dawo ya sake aurenta wannan shine hukuncin Allah shine shari'ar Allah amma ce yana da hujja wannan ba ba ba magana bace sai sakon Adamu Haruna Gano wanda ke cewa malam ya hukuncin yin amfani da turaren da yake dauke da giya a cikin sa yana nufin alcohol ko hmm. yana nufin rubuta alcohol to a giya giya haramun ne a shata ko a ko a abin nan zamana ana ana ana kasuwancin ta sai da mai sha ko mai sai ya sayarwa masu sha to amma giya najasa ce ko ba najasa bace wannan matsala ce da malamai tun a dacen ma tun zamanin tabi'ai zamanin malamai na farko suka yi sabani a kanta wasu daga cikin malamai suka ce najasa ce wasu kuma suka ce ba najasa ba ce kamar al-lais ibn sa'ad yana daga cikin wanda suka ce ba najasa ba ne lais din nan matsayinsa a masar kamar matsayin malik a madina kamar rabi'a ibn abi abdurrahman malamin malik ne yana cikin waɗanda suke ganin cewa giya ba najasa ba ce saboda babu wata aya ɓaro-ɓaro da ta nassin cewa najasa ce najasa ainiya ko najasa madiya wato najasar da za ta taba ka sai ka ji ka wanke wurin akwai najasa ma'anawiya a ce abu ka kaza najasa ne ma'ana abin kyama ne kamar a ce shirka najasa ce innamal na najis ce shirkar da suke yi ta sa su zama najasa kaga na najasa ce ma'anawiya ba na najasa ce da za a taba ta a ganta a ji ta ba haka don wanda yake shirka wanda yake hada Allah da wani ya taba jikinka ko kun gaisa da shi baka cewa najasa ta taba ka sai ka wanke jikinka amma kuma Allah ya sifanta shi da najasa to akwai najasa wacce ke ma'anawiya akwai najasar da take maddiya ce mutum ya taba abin da yake ake najasa ne wali kamar ga'idi ga ko jinin haila kaga wani da najasa ce dole ta taba sai ya wanke inda ya taba din to giya najasa ce ma'anawiya ba maddiya ba shi yasa Allah ta'ala sai ya hada ta da wasu abubuwa da ya kira su najasa yace ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun fa innamal khamru lalle giya innamal khamru wal maisiru da caca wal azlamu إنما الخمر wal والأزلام Wal-azlamu da kibau da ake rantsuwa da su na jahiliya wal ansabu da gumaka Allah ce rijisun duk wato kazanta ce najasa ce kaga anan ubangiji ta'ala ya faɗi caca caca ba wai ka taba karka caca a ce najasa ta taba ka ba sai ka wanke jikinka ko ka wanke hannunka ko in ta taba tufarka sai ka wanke ana nufin caca abu ne wanda yake kazanta abin da yake sa zuciya ta lalace ka guje shi saboda sabon Allah ne sannan ubangiji ta ala ya ce wal an azlam azlam kibau da ake rantsuwa da su su ma ga a gundarinsu ba wani ba najasa bane amma kuma Allah ta ala sifanta su da najasa haka nan al ansab gumaka na mutu ya taɓa gunki gunki itace ne ko wata sassakakken itace ne ko wani ginannan taɓo ne ko laka ko wani dutse kaga dan taɓa shi wannan ba shine najasa amma kuma najasa ne saboda shirka ne to haka sai aka kawo giya a cikin wannan layi ce wal khamru innamal khamru aka kawo ta a cikin layin to kaga yadda waɗannan zaka yadda cewa ba wai najasa bace hissiya najasa ce ma'anawiya to haka ita magiya giya najasa ce ma'anawiya ba hissiya ba saboda haka haramta abu ba shi yake nuna jasa bane wasu suna ga kamar akwai talazum tunda an ce haramun ne to najasa ce a'a babu talazumi babu lazumtar juna tsakanin haramci da najasa abu zai iya zama haramun ne ko ba najasa bane yanzu alharir haramun ne namiji ya sa alharir haramun ne kana namiji ka yi ado da alharir amma na jasa ne wadda jasa ba ne mata suna amfani da shi haramun ne namiji ya yi ado da zahab gwal kaga ta fuskar hukunci haramun ne amma na jasa ne wadda jasa ba ne sauraka alhurma لا تجامس لا تجا لا, لا تجانس النجاسة دائما kace abu kaza ba ta lazimi tsakanin abu ya zama haramun kuma ya zama najasa to wasu saboda an haramta ta sai suka tutun da aka haramta ta najasa ce najasa ce amma ana nufin najasa ce ma'anawiyya ba ba ba ba hissiya ba irin najasar gumaka fashtani burrit samin al-awsan ce fashtani burrit samin al-awsan washtani bu qawla zur la ci kune shi zanci kazantar gumaka har kazantar da ake nufi shine kazanta ta shirka kazanta ta zuciya suke lalata imani ba wai kazanta irin wannan ta bawali ko ga'idi da sauransu ba to wasu malamai suna da wannan ra'ayi kuma ra'ayi ne mai ƙarfi saboda ka dan an rubuta alcohol a jikin turare ba yana nufin in ka sa shi a jikin ka sa najasa ba kamar ka sa bawali ko ka sa abin ko wanda za su za su wannan fahimtar kuma su sa kansu cikin kunci da waya ka ɗau turare ba ga rubuta cewa akwai alcohol a ciki ba haka kalmar alcohol ba ta nufin najasa ba haka in an rubuta wannan za ka iya shi alkahol ɗin sinadari ne ba shi ne giyar ba da cikin tambayar yana cewa wanda yake da giya yana nufin alkahol alkahol sinadari ne wanda ana amfani da shi wajen giya din kuma ana amfani da shi a guraren da ba abin da ba giya ba jona take cewa tana da tsohon ciki kuma ba ta iya yin sujjada idan ta yi tana matukar shan wahala shin ya za ta yi to idan ya kasance ba ta iya yi gaba daya yadda take faɗa duk da dai na san ba ba duka ne masu ciki ta yi ita na ta cikin daban ko irin halittar ta daban amma da yawa masu ciki suna yin sujada suna sallah sai sujada ta yi wa watakila an yi sujada din a dan ji ba yadda aka saba ba a dan ji nauyi da sauransu tun wannan ne za a iya jurewa a yi sallah din da sujada sai dai idan ya kasance ah, abin yana cutarwa da yawa tunda da san ita yaya ya na ta cikin take ba ya ta halitta take ba dai na san masu ciki da yawa suna suna sallah sai sujada to in har ita yadda take faɗa din gaba ɗaya ba za ta iya bane saboda wahalar da take sha ta sai matuka to la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa wata rai abinda ba za ta iya ba sai abinda za ta iya kuma ja'ala alaikum fid dini min haraj ubangiji ta'ala bai sanya muku abinda za ku kuntata a cikin addini ba babu kunci yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra tsare sauki Allah yake nufi da ku baya nufin tsanani da ku sauraka idan har akwai matsuwa akwai kuntatuwa akwai tsanani akwai abin da yafi karfin mutum ba za ta iya sujjada din ba to shikenan sai ta yi ibai sai ta yi ishara sai ta yi ishara in za ta iya tsayuwa ta yi sallar a tsaye an ta zo lokacin da ta yi sujjada sai ta zauna sai ta duka da kanta eh, ta ishara a sujjada din amma sauran rukunin da za ta iya yin su kamar tsayuwa in har ita tsayuwar ba ta da matsala za ta iya tsayuwa za ta iya ruku to duk wannan ta tashi ta yi in yaso in ta zo gurin sujjada din sai ta zauna maimakon ta tafi sujjada sai ta zauna sai kuma ta ta dan rusuna da bayanta alamar sujjada din sannan ko sai ta miƙe wannan idan har yadda ta faɗa ɗin hakan ne ba za ta iya ba ko in ta yi tana shan wahala sosai amma in ɗan jin haka jiki dai ba yadda aka saba ba ne to gara a dauri a a yi sallar aka sai dai in kamar da ta faɗa ɗin da wahala to kamar da muka ce nassoshin alkur'ani wurare da yawa ubangiji ta ala ya nuna cewa ita wahala da tsanani a bar korewa ce daga harkar ibada sunan yake cewa malam mutum ne yake shakar nagarta limamin da ke kusa da shi kuma babu wani masallaci a kusa inda zai salla shi ya halatta ya sallata a gida to ban san wace irin nagarta yake shi ba idan yana nufin yana ga kamar ko wasu abubuwan kamar bai iya ba sosai inda ya su shafi a rukunan sallah ba ko wajibat na sallah wasu abubuwa ne da suka shafi mustahabbi ko yake jin karatun shi baya daɗi amma dai kuma lahanin da yake bai yi tsanani sosai ba ba zai canza ma'ana ba to gare haƙura ya sallar a cikin jam'i ya fi ya sallar shi kaɗai sai dai idan ya ga gaba ɗaya sallar tashi suna ce kawai amma gaskiya ba haka ake sallah ba irin wanda ya yi sallah gaban annabi ne sallar salam annabi ya ce irji fa salli fa kalam ta salli to in ya ga abin haka kuma shi ba ya shi da yadda zai a kawo gyara dan akwai yadda zai a kawo gyara ya kamata ya yi sa'ayi ya nemo su idan harka ibada bai kamata ya zara ido ba sai ya nemo su a kuma ya ga cewa a'a zai zama fitina saboda shi limamin yana da karfi kuma yana da mabiya da ba yadda zai dai da shi shi na sai sallasa a gida wane dole ya tsaya ya duba ya ga wani irin wani irin rashin nutsuwa ce kawai haka dai rashin nutsuwa ce ta zuciya ba wani babban dalili da zai iya bayyana wa a sarari to ba na ba shi shawarar da ya sallah a gida sai dai in ya kula cewa akwai babban abu da yake faruwa a sallar wanda ya tabbata cewa mutumin da yake haka ko baya ruku'u daidai ko baya sajjada daidai ko fatiha baya kai ta daidai to kaga irin wannan sallasa shi ne annabi ke ta irje fa salli fa innaka lam tusalli to a irin wannan baya da zai kawo gyara to sai ya sallarsa gida sai na take cewa mutum ne suka samu sabani da matarsa har ta yaji sai kuma ya sanar da yar wata cewa ya sake ta kamar kuma sai gashi iyayenta sun dawo da ita shi kuma ya shiru bai sanar da ita ba to ya matsayin wannan sakin da ita matar bata sani ba daga mama Abdulhamid to saki da ya sako wancan sakin da aka yi yayi ba sharadi sai ta sani ba sannan sakin yayi zai yi har ya sani shi ya kuma sanar da wani sakin ya yiwu saboda ka yanzu tana nan ka dawo a matsayin matarsa amma ba igiyar aure daya in saki da ne na biyu ne ba igiyar aure biyu ta sai tambayar da ke cewa shin uwa tana da haƙƙin tilasta wa ɗanta ya saki matarsa ba dalili haka kawai da tilasta masa haka kawai saboda kawai ta tsani matar ko kuma ita dai ba ta son ta ga eh, ɗan da matar in haka kawai ne ba dalili to wannan ba ta da haƙƙi ba ta da haƙƙi saboda aure wani alkawari ne mai ƙarfi tsakanin miji da mata ba san zamin kun mai sha galiza kuma saki wani abu ne da Allah ba san shi yake yi ba sai dai an halatta shi ne saboda larura saboda ba ana akwai larurar ba za a iya zama tare ba an bi hanyoyin sulhu idan rikici ne abubuwa su yi wato a lokacin sai aka ce to ba ya halatta ya sake ta ya amma uwa ko uba aka kawai sauce miji sai ya saki matarsa watakila matan nan sun dan kwana biyu watakila masu hayayyafa suna da 'ya'ya a tsakaninsu wanda wannan sakin zai iya jefa gidan gabaɗaya cikin wani matsala ya jefa 'ya'yan ya jefa uwar watakila shi kansa uban ma ya shiga cikin wata matsala ta wani ba su da haƙƙin wannan don an ce a yi wa iyaye ɗa'a amma a cikin iyaka ta shari'a fi hudu da shari'a fil cikin abin da shari'a ta yadda da shi ba abin da shari'a ba ta yadda da shi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna mata'atu fil ma'ruf kadai ana biyayya ne cikin abin da shari'a ta amince da shi abin da shari'a ba ta amince da shi ba to ba a yi wa iyaye ko ma ko wani da'a a cikin sa ko matsayin sa matukar abin shari'a ba ta amince masa ba shari'a ba ta yadda ba haka kawai tun yana zaune da matarsa ba laifi ta yi ba ba a ga wani abu tare da ita wanda zai cutar da shi wa a addinanci a ce kawai ya sake ta shari'a ba ta ba da wannan umarnin ba ba ta zo da wannan ba ko zalunci ne to kaga anan ba za a yi wa uwa ko uba biyayya akan wannan zaluncin ba na'am za a yi kokarin a nuna musu a fahimtar da su cikin hikima cikin kalmomi masu sanyi cikin dabaru wannan da za a yi amma ba za a yi musu biyayya akan a rusa gidan ba ce tun da dai ba ta son zama da matar kawai kawai ta kawai shi ke da koma mai zai faru ya faru ko 'ya'yan za su shiga cikin wani yanayi wasu shiga cikin wata rayuwa mara daɗi kawai a yi ɗin tun da ita ce ta ce a yi ba ba ba shari'a ba ta zo da wannan ba akwai wasu za su iya cewa to ai akwai na abdullahi ɗan umar lokacin da mahaifinsa umar ya ce da shi sai ya saki matarsa ya zo da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce balliqha wa ati abaka ka sake ta kai wa babanka biyayya kusa su ce to gashi ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci Umar ya umarci Abdullahi dan Umar ya saki matarsa dan yi wa mahaifinsa Umar biyayya Imam Ahmad taba gaya masa wannan yace to a kawo masa wani kamar Umar din a nuna masa wani uba wanda yake matsayin Umar matsayin Umar ba karamin matsayi bane Umar yana daga cikin al-muhaddathuna na wannan al'umma sukan gano abubuwa su yi magana a kansu kuma abubuwan su kasance kamar haka kamar da suka faɗa shi ne ake kira al al-muhaddas wanda yake da hangen nesa yake da hasashen abu kuma in yi hasashe abin yana kasancewa yana da muwafaka yawa abubuwan da ya dace a cikinsu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ya saukar da da ayoyi ya tabbatar da ra'ayin Umar sallar umar ne yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam takhasta ibrahim eh, maqam ibrahim musalla ya rasulullahi dan me ba za a karka sallah a maqam ibrahim ba Allah ta'ala ya saukar da ayat takhuzu maqam ibrahim musalla ku riki kurin sallah a matsayar annabi ibrahim shine har yau ake yi da sanda aka gama ɗawafi a je daidai maqam ibrahim a sa tsakanin mai sallah da ka'aba ya yi raka abin umar shi ya fara kawo wannan shawarar. lawit ta khazza ya rasulullah min maqam ibrahim musalla sai Allah ta'ala ya abin nan hakanan lokacin da aka asara badar lokacin da aka kama ribatattun yakin badar sai na abubakar ya ba da shawarar a karɓi fidiya sai na umar ya ce a'a ba wata fidiya kawai kowanne a haɗa shi ɗan uwansa ya kashe shi annabi ya karkata saboda rahamarsa da tausayinsa sai ya karkata ga ra'ayin abubakar allah ta'ala ya saukar da aya da ya goyi bayan umar a kanta haka nan dangane da ra'ayin hijabi ya ce ya rasulallah ka tsare matan nan matan ka hana a shiga wajensu Allah ta'ala ya saukar da ayar hijabi to haka wurare da dama Umar yana ba da shawarwari ayoyi na sauka na na goyen bayansa to shi yasa lokacin da aka ce wa Imam Ahmad gashi Umar fa ya ce ya ce uh, annabi ya ce a saki uh, Abdullahi dan Umar ya saki mata sai yawan mahaifinsa biyayya shi kuma Imam Ahmad yana ba da fatawa kamar yadda muka faɗa din nan cewa ba za a yi wa iyaye biyayya a saki mace ba ba dalili ce to ai umar fa ya ce to a kawo masa uba kamar umar in an samu wani uba kamar umar shi ma sai a abin da wani lokaci sai ka samu uban ko uwar ba ma ilimi su kai ba ba masu da ilimi ba su san ma halal ko me ya halatta ba ko me ya haramta ba san la ba to kaga ya zaka kwatanta waɗannan da umar kai kiyasin su da umar kace su ma in suka ce a saki kawai a saki to umar haka kawai ba zai ce abdullahi ɗansa ya saki matarsa ba sai da wani abu da ya hango wanda ya san zai cutar da ɗan musamman ta fuskar addininsa ya kula cewa ko yana biye mata akan wasu abubuwa wanda in tafiya ta yi tafiya za ta iya cutar da shi akan harkar addininsa sai ya ce da ya saki da ya zauna da ita ya cutar addininsa gare ya sake ta ko za ta hana shi zumunci da 'yan uwansa ko wani abu dai da shi sai na umar zai hango saboda matsayinsa da iliminsa da hangen nesansa to kaga wani wanda bai bai da ilimi da yawa ko ba da hangen nesa ko ba dalili haka ba kawai wani lokaci saboda gigin tsufa ko ku a saboda can tarihi ko a baya an taɓa rigima tsakanin su waɗannan iyaye da iyayenta ko can cikin kakanni ko wani abu kawai sai a ɗauko wajen tsohon rigima sai a ce ita za a ɗabbaka a kan ‘ya'ya to kaga wannan ba hujja ba ce da haka uba ko uwa ba bisa wani dalili ba ba wani dalili yau da sun ga matan nan tana cutar da shi ko matan nan wato ba kamar miya ba ce tana yin wasu abubuwa da za su zo masa da bincinci to ana suna da damar su shigo su yi wannan irin karfa-karfa amma haka kawai saboda tsana ce shi ba ita yake so ya aura ba dan me zai aure ta sai ya suke ta wance yake so ya aura to wannan ba daidai ne. da ta tambayar da ke cewa matar da take azumin ramuwa sai mijinta ya kusance ta shin kafara ta hukanta to malamai suna saɓani dangane da matar da ko da a cikin ramadan ne mijinta ya kusance ta shin ka fara da ita a ciki ko ba ita saboda lokacin da wannan a arabi ya zo gura annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa matsalarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya je azumin wata biyu ce rasulullah ya ce yanta baiwa ya ce bai da ita ya ce to ka je ka yi azumin wata biyu ya ce to ai azumin ne ya je ya ja masa wannan ya ce to je ya ciyar karshe ce shi ba da abin da zai ciyar annabi ya taimaka masa da abin da zai ciyar ya ce in za a ba wani mai bukata ne to sai a area su ba wanda ya kai shi bukata annabi ya ce to je ya rike kuma malamai suka ce duk abin da ake yi ba a tambaye matar ba tare da cewa wani abu ne da ba zai faru ba sai tsakaninsa da matar shi kadai ba zai yi ba laifi ne da ba zai yi wa shi kadai amma ba a yi ka fara ta ba saboda wasu ka takaita mun akan shi namijin banda ita matar to saboda haka nan kuma ba ma a ramadan ba ne wannan tana magana ramuwa ne to kaga ramadan ma malamai suna saɓani a kan samari kuma na ramuwa wannan ba a cewa ya yi kafara ko ta yi kafara sai dai an sabu allah to abin da yake na wajibi bai kamata a karya shi a lalata shi ba na ce wala tuktulu a amalaku ku lalata ayyukanku Sauraka shi in har ya sani kuma ya yi haka to ya yi ne shi sai ya tuba zuwa ga allah ya nemi Allah ya yafe masa kuma kada a ƙara ita ma in ba ta sani ta sanar da shi shi bai sani ba ta sani kuma ta sanar da shi to ita ta saba Allah sai ta nemi Allah ta'ala ya yafe mata kuma kar ta sake kuma irin wannan sai na OM Yakubu da ke tambayar shin ya halatta a sa wa yaro suna Ra'is to suna so su sa sai su sa amma ba ba wai suna bane wanda sai wa Ra'is shugaba kenan ba ba da wata wata fitacciyar ma'ana mai amma suka ga su suna son ɗansu su za masa ra'is saboda suna fata ya zama ya zama shugaban karamar hukuma ko ya zama shugaban <laughs> gwamna ko ya zama shugaban ƙasa ko shugaban wani abu daban to wannan ba ba ba haramci a ciki in sun ga dama amma su samu dai suna mai asali mai tarihi wanda za a ce eh daga an ji wannan an san babban sura ne a saka ya fi dai a sa wani abu ra'is sai sakon suleiman ke ungogo wanda ke cewa mutum ne bayan ya yi sallama sai yake ji a zuciyarsa kamar bai yi kabarar harama ba to ya zai yi inda har ya ji cewa abin yarin ja ya zuciyarsa a lokacin da ya zo sallah bai kabarar harama ba da sallah kabar harama rukuni ce ita ce take kulla sallah ita ke shigar da mutum sallah in bai yi ta ba kamar bai shigo sallah ba ma kawai dai ya yi ta yin wani abu ne mai kama da sallah amma ba sallah yake yi ba da har yarin jaya a zuciyarsa bai kabara harama ba to kawai ya tashi zai iya sake yin ikama ya sake kabarta sallah ya sake sallah su ne kita shi kuma malam na tsaya a wajen bayar da hannu a danja kenan sai wani ya makala min irin waifa din nan ne kuma da aka bayar da hannu sai na wuce ba tare da na ba shi kudinsa ba tun da ba ni na sa shi ba shin akwai haƙƙin sa kai mm, to amma urfi urfan a al'adance duk wanda ka ga zo na makala maka abu kai shiru to ka yadda wannan shine abin da aka sani ba wai sai ka ce eh eh sa ba an sani a al'adance in ya zo ya taɓa zai sa in ba ka so za ka nuna masa da hannu ba ka so wannan shi ne a ka'ida to sai da zai sa kasar sauna masa ido ya saka zama da zai fahimta kana so so da ya saka kowa ma haka yake masa ba kai kanka ya fara haka ba amma da ya saka kai tafiyar ka kai ka abin da tsinsa ka ci dukiyar wani ba bisa ki ba sai ka neme shi inda ka ya sa maka ka neme shi ka biya shi sai ke cewa malamai ta ta ce ta rasu ba ta yi sallar kusan sati biyu ba shin zan iya rama mata ba a wani sallah ba ta yi sallar sati biyu saboda hankalinta ya fita daga jikinta gaba daya kabo saboda gushewar hankali rashin lafiyar ta sa hankalinta ba jikinta so sallar ma ita sauka daga kanta saboda aka koda wata ɗaya ta ko shekara ta ɗaya haka babu batun sallah a kanta dama bari har a ce ta mutu da sallah a kanta in kuma a'a tana da hankalinta da komai sai dai kawai wataƙila jahilci da kuma sakacin yan uwa da masu jiya da sauransu ba a nuna mata yadda za ta yi sallar mara lafiya ba har ta mutu ba ta yi sallah ba sai da ta nema mata gafara ita mata addu'a Allah ya fi mata amma ba a cewa mutum ya mutu bai salla ba a biya masa sallolin da bai yi ba sai sakon da ke cewa malam an ci adabu sallar alaihi ka a goma sha uku yake a kiyamun layli to shin ya mutum zai yi a ramadan idan zai yi Tarawihi da kuma tahajjudi to Tarawihi da tahajjudi da abu ɗaya ne mutane ne da ake rarrabewa a kiranin tarawihi a kiranin tahajjud dukkanin su qiyamul layl duk sallolin da za a yi na nafila bayan sallar isha'i sunan su qiyamul layl sawa'un dare farko farkon dare ne ko tsakiyar dare ne ko karshen dare ne kawai tarawihi saboda an saba yi a farko farkon dare daga an yi isha'i ake farawa shi kuma tahajjudi ana bari sai dare ya tsala shine sai wasu ke fahimta wasu salloli ne masu zaman kansu kowanne zaman kansa yake a'a sallah ɗaya ce so in aka ce ana so a tashi cikin dare a yi na tsakiyar dare sai ka bari ba lalle sai ka yi na farkon ba sai ka bari sai na tsakiyar dare ya sai ka yi alhamdulillah masu sauraro duka-duka a nan muka karshen shirin a wannan rana sai kafin misalama da ku kuma za ku iya aiko da na naku sakonnin tambayoyin a kan lambobin waya na sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu haka tare za ku yi kuwa cikin sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma ta adireshin mu na imel a fatoyin rahama a tiyawu.com ko kuma ta shafin mu na fatoyin rahama da ke da nisa da zumunta na facebook a madadin sashen adadin musulunci na gidan rediyon rahama farin cikin al'umma da ke yada shirye-shirye a kan mita 97.3 a zangona fm da kuma shi malami a dr sheikh muhammad sani umar Lawali Jalemo babban malami a tsungayen nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kenan Kano wanda ya samu damar amsa muku tambayoyin naku sai Bashir Idris Ngogo wanda ya fara da ku ana sajin Hassan da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah wa lawanna katabna alaihim an qutulu أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا